flug robotoi anstatau abeloi? Abeloi estas gravai insectoi. Ili plenumas essensan rollon en agroculturo pro sia poliniga laboro. Tamen, la quanto da abeloi en la tuta mondo iom post iom malpliigas pro diversae homai agoi. Transportado de abeluioi usado de pesticidoi cae aliei chemiagioi, cae drastai changioi in la natur medio causas damagion. Eble ili estas ancau attacatei de virusoi cae aliei microboi. Resultas malfortigio de abeloi cae aliei polenigae insectoi, cae tio recte influas la reproductigion de plantoi cae la quanton cae qualiton de fructoi. Por solvi tion suficient gravan problemon, sciencistoi coniectas crei flugrobotoin, cioi povus plenomi la polenigan laboron de abeloi. Precipe in Usono, Britujo, cae in aliai Europae landoi, oni elvolvas la technikon crei etain flugmaschinoin, same grandain kiel insectoi. trova trovas un defion ege malfacila cae multe costa pro la complexa fisica structuro de abeloi cion la machinoi devus imiti. Plei complice estas imiti la funccion de la piedetoi de tiui insectoi, quiui estas perfecte adaptitai dum milionoi da iaroi por tusci la floroin cae transporti la polenon. En Japanuio, sciencisto creis gluajon quiu successas plenumi similan tascon de unu floro al alia. Malgrau la delicata cae lerta ingenier arto de tioi modernais sciencistoi, ne ciui faculoi consentas pritio solvo. Calculoi montras che por anstatauigi per flug robotoi uno solan abeluion estus necessa granda quanto da mono, char ciu machineto costus centon da dolaroi. Sen depende de economiae calculoi, tio solvo ne aspectas prudenta. Abeloi existas en equilibro cun la flauro de antau milionoi da iaroi. Existas miloi da specioi, ca ili trovigas en ciui continentoi, excepte de Antarcto. Ili estas parentsoi de formicoi cae vespoi. Depende de la specio, ili povas esti nur du millimetro en longai, sed la plei grandai atingas longetson de 3,9 centimetroi ili sin nutras per poleno, cae nectaro, cae vivas en colonioi au solece. Uno abeluio povas en havi dec miloin da individuoi. La abel regino vivas quelcan jaroin, sed la laborista abeloi vivas dudec hoc gis quardec hoc tagoin. La cerbo de abelo en havas nur unu milionon da neuronoi, sed tio sufficias por intercomunicigio, gruppa laboro, recono de homai visagioi cae de coloroi. Malgrau la lerta construado de flug robotoi, faculoi opinias che ile ne povas contentige anstataui la mirindaina abelloina. Estas plissage protecti la naturon cae restarigi taugain condicioin, porce tiui utilae insectoi de nove pli multigiu. Cetere, ne necessas esti faculo por compreni tion. Temas pri simpla prudento.